Book 2 Тотхмети Тотхмети Фереби Фереби Товли тетрия Товли тетрия Мзе квителия Мзе квителия Портохали наринджисферия Портохали ნარინჯისფერია. ბალი წითელია. ბალი წითელია. ცა ცისფერია. ცა ცისფერია. ბალახი მწვანეა. ბალახი მწვანეა. მიწა ყავისფერია. მიწა ყავისფერია. ღრუბელი ნაცრისფერია. ღრუბელი ნაცრისფერია. საბურავები შავია. საბურავები შავია. რაფერია თოვლი თეთრი. რაფერია თოვლი თეთრი. რაფერია მზე ყვითელი. რაფერია მზე ყვითელი. რაფერია პორტოხალი ნარინჯისფერი. რაფერია პორტოხალი ნარინჯისფერი. რაფერია ბალი წითელი რაფერია ბალი წითელი რაფერია ცა ცისფერი რაფერია ცა ცისფერი რაფერია ბალახი წვანე რაფერია ბალახი მწვანე რაფერია მიწა ყავისფერი რაფერია მიწა ყავისფერი რაფერია ღრუბელი ნაცრისფერი რაფერია ღრუბელი ნარინჯისფერი რაფერია საბურავები შავი რაფერია საბურავები შავი